Ostiale huntan gaiko zazpik eterdita ikaitzina gaialdi ez tabadabat proposatuik da Siberoko botzan. Erria edo arraieia nula jabilten da uanogu eginko maskadetan. Hortaz ez tabadatzeko titik arrekalt gaialdien junazlia eta beseik humitak Simun Penke, Beniat eta Iban Etxeguen Berri, Santian Etxebest, Madire Zaret eta Maider Egapal hori zanendia ordine zahatz, hitzordia zazpik eterditan, ostiala ratxuntan, xuxenian, siberoko botzan. Bahisa! Eta zazpiak eterriak dutugula Euskal Iratietan, eh, doidoia deisonia entzunik, zertazaiko ginen, eta ihantiak e, bortajoika aizaizku behala, ihante garai angia e aspaldi juntan, igan uh, apilaz geostik, maskekin beikia, eta ihantietan maskake sartzen beitutugu, Oaiko juntan hatik beste, beste ihanti dugu, eta oso erregin garria, bizitzen dugun hau, eta nirat manipule bezala esen digia, bena bom, egia hortaz aiko, aiko gia ihantietan edo plaza publikoan, arraileia edo erria nula eta zer eta zentako aldugun eginen dugu, ez dugu sobea gaiza handik eh, prestatuik egia bada, e? Eh? Hora, sutondo xokun elhestan aibagina bezala eko gia. Eta hebentsek, eh, seikumita, hiu motiko eta hiu neskatila, edo hiu gizon eta hiu emazte, makotxek haita beza. E, Xantian etxe best, mauleko. Bai, gaihun. Eta zuk nun parte hartu zunin, eta zek kargu. Nik 2012 hamabian, uh, eh, Sibioko ikastoretako maskadan, ikasle horien maskadan, uh, eta buhame ande, jaun uh, ande, behin nintzen, bai. Uh, hola, Ados. eta beste ikez. Bon, geho kosiko dizugu bai. geho barnatexen hau, maide ho, uh, ez maide hoki ez, mena maide regiapal? Bai, egin hun. Zu sohitako? Bai, ni sohitako, eta sohitako maskada eginik. Eta kardu bezala, be, buhame handeia, eta eta hartzaintza. Ah, bi papero zuntin? Bai. Ados, zuntzini maitena. Buhame handeia bai, preposta. <laughs> eta bineat, eh, eta erran iztadek, eh, etxegoen berri, haintxek? Hoi beha, gai hon. <laughs> Urdin arbeko? Hoi. Hikze kargu hin? Uh, nik uh, bimila hinbitzeko maskadan urdin arben, kabana eginen. Kabana. Eta hik iban, goen berri bai, hie urdinarbeko proposta? Bai, urdinarbeko ebai, mena nik eginean eh, be aitzineko urtin, 2000 hamazortzin, uh, pitzu uh, maskadan. Ados. Eta madi errezaret, eskiulakua? Ok. Bai. Eh, ez tagit mikroa ezagintzia? Bai. Bai? Zuk zer, eh, zer nun eta nula egin zunin? nuk xantzen eginean, 2008. Ez duzun sigaiten zuen mikroa, ez tekitzen tako? Hola behita. Hola behita. Hola, hola, esplikazioan emanik. Portan kan dikulu reni. Zuki antzizunin? Baita eta hamabian, eh, xiluko e, ikastorietako ikastorien eh, maskara. Ados, eta galto berezi bat adik eskiula hantzitizugu Euskal Herri punta-puntan. <laughs> Eh, berri bat, <laughs> eskiula nik ereztu. Egia? Eh, ah, bai. Ah, soizuz apartagarria. <laughs> Bai, bai. eta zer, uturutik Euskal edan edonula? nula? Ba, gebo, Ah, atarratzen euskal herriko euskalen bizkarre zuretai <laughs> bat. bat beno Eta, ebentsek, eh, eh, be, untxalaz, gaizak gaiten balin badia, agian, dagun urtian kaban kargia uken lezaken bat, Simon Penke, barkoseko? Bai, gai hon. Orduin, hik zer kargi bat duk egin. Nik ez zer kargi ikeniko, no? Baina, genia, bai, beltzean parte hartu, mena bon, me maskatu egitzak, me ez maska hon, ordin, ebe ordin ageiko. Ageiko. Bo, ez tegat nula berden uh, bat abesti ahi hitza eman edo hola, egutuk unguka holo ahi hasi gien bezala bat abestien hesta ilhestan aiko bena kumersazione kutsaziko diagu kargia ikendu zielaik uh, nahi dena hasi. Zerren abea haitatuk izan zide. Zerrek, uh, zerrek egindu, pediku bat eman behar izan duziela, eta uh, be, erri egin azteko, pape hoi, menun bait, uh, garkotzian edo buian ezaik izan zaiziela. Nula uh, haitian nule egiten da. eta aita saintik gu hartin gintian. Nortutzu aita saintik? Eh, ez ez ja dizenik eman, hemen mindok badakik egiz nuntur eh, dien. <laughs> Zuinek kontatzu meti hola zian eta hola zian eta eksperientzia dien ah, eta... Ah, Geo behar dik, eh, amini bat. Zuntan bestena zuen maskada falxuten, mena, bon, kamiatzen ahal duke amini bat, ne ustez? Bena gaizu kauen gaizen kamiaztia, eta gu kamiazi ginean zenta be, emazte eta, eta gizon guntian, eta horien hartin, be desberdin tarzunik ez ginean egin nahi, eta uska entrebezia eskinean ez, batek bestiak beno jabo, uh, mindu ikastolatik uh, igan baitzen. Horrozu zuin trebeago? Zer? Horrozu zuin Bai, ho, wala, Eta ordin, din be kriterio hoi ez baitzen, uh, aiguntian, uh, be nurzen amini bat, edo ai, ez aiza, imena kampun mintzatzeko, bai, aiza tarzun horrekin nurzen, eta... Ba, aho handi izan behardik amini bate bai, jale, izan behardik. Eh, Uh, eta geho, geho mustrak gintian, guti, egin gerreteko, zenta bost eman aldi baizik ez gintian eman. Eta fite-fite plantatu gintian, hori in, uh, eh, uh, eh, ez etxe barriaikin uh, zian bereziki mintzamen edo elkarrizketa hoi izan. Eta ea presen nintzen bai presen nintzen, eta hola, abiu, eta geho taldia unguian deja plantatu ikzian, uh, madierkitzu txema eta benioetek ilan eta hola, honen eh, bipotiko hi uneska buhamean, eta, eta buhame bat sortu. Mm -hmm. Antzerkian, ameni bat sartzen duzu personaje batetan, eta hola, hor berga izai gaiten da? Gaizuk zen, eta aitzneko urtetan bakik nule egiten dien, eta ameni bat... Um, Ez duk, gaizuk atzion, eh, hortik elkitzia, bakit, basakeia hortaik eta... Ni anuntian hortan sartu nahi, mena jale, buha me horrek badik uh, maskadetako historian, uh, basakeia eta eta ebasle eta hoi, eta bon, ea hortan egon behar gininez, uh, eh, luzaz uh, gintian, eta, eta Nikolen gana jun gintian, jakiteko be, ze, se behar zen edo ze nula erraitan hal Nikolo Lugaro? Bai, Nikolo Lugaro, mm. eta, um, eta haikin gaiza ikasi, geho, ez bate ea, gutaz kontentzen ez edo, mena gu ertin zerbait idatzi ginean. Ba, sake hoi jakitez, bo, ez da, bat, uh, eh, seksisto eginen dik, mena, bipotiko bizik ez behitzen, Basaki ja hoi eskin eskinian hale e, atzamaitan atz, ez bestik bezain beste. Nik nian hortan nahi, hau dela mankatu nintian e, <laughs> e, makik basa... Spatekin edo. Ez, um, elkitzen delaik uh, Jauna, badik holako, takitu, un... Champiouche. Ua, champiouche, eder bat, me bon, aste bat lehen mankatu nindian. Egia hautxe, hori mezkinan habo hoi egiten, eta <laughs> eta hain bat hobez, eta hain nintzen bat etrebe Eta hori basak hoi eg elki ginen, zenta hoi duk uh, eh, espata batekin eh, bestiak egiten nik gibeletik hor pusatzen bali bezala, eta eh, hoi elki ginen, bai. Hori badizu bezea, eh? Beherua. Bai, me, oh, oh, fern, zea... Explikazioni eren. Bai, me oek badie, ne ustez, eh? Mm. Mena, mm. bon, ez dik uh, eh, explikazioni baitu eh, egon edo eh, etxeki behar dugula ziatu uste. ba, eta guk elki ginean, zenta izguntian gai horren egin Eta, voilà, ni kunten nintzen, da basakei amine bat elki ginean, eta udara beltzeian joan ahoki ba ginean ebai uh, kauteetan. Eta finezia mini bat sartzen zian, nahiz eta goe bitxu etzian, etzian bate basa, eh, peite etxe barria ekin, eh, basa keiaik etzian, <laughs> eta... Zile uge gaiten. Ba, ba, izugarri bai, bai. irringarri zian, mena be, be umorekin eta be finezia ekin, voilà. Ene ustaz ez duk eh, belzeian... hola... Ba hezt, tizena. Hu, eta hu, eta edo ez duk duk, bai. Eta, bon... Muzitek ahau hau erraiten, hau, ah, bai, hu erraiten. Ha, bai, hola, bokalak... Eta bestek, ez da gitu zurian egiteko, minibat, uh, nur nahi den mintzatu, Ebe, guk sohutan, eh, batitia batitza behogan gynian errezent, ehm, eta lehen eh, bai egimon. Eta hekin ikusi gynian eh, batetan, bam ikusi gynian jadanik nuhek nurek nahizin maskada egin, eta be sohutan mareuski baiagi neskatila potiko bezain beste. Eta... Mareuski <laughs> bai. <laughs> Eta bon, be, uska emaile bai eh, bergaiza, e, eh, zguntian hanitz, ordin be, behar guntian eh, partekatu, eta ordin be egin txagu entrenamentu zunbait, eta hola haitatu di emeki emeki. Bon, nike buha mehande egin diat, bena ez txagu bate egin beste maskaretan bezala uh, ber uh, erraiten haibat diskurra. Zertai ze, kabiatu, ze, ez dakit, pentsamentu edo ez nahorketetai kabiatu zide, kanbio horren egiteko beste bide baten ikertzeko. Ebe, justokilan, eh, neskatila baizik beginen, nahi gunean eh, hortaz eh, abantaila eman, hor din be gindiagu uh, diskur bat amin bat uh, feminist, den bezala. Eta Ordin haiguntian, e euh, bon, si euh, potikuk zertan haizien, be uh, rugbi, pelota, uh, jali, eta eta ihizlai, eta hortaik abiatu gitzak, eta horren gainen uh, jokatu diagio hanitz. Eta geho, bon, um, ar, uh, bergaisa, sohotsak atzamaiten ginean, be egunko egunin etzela habo uh, lan hoi, lehen lan bat zela, ben hauai be etzela habo, Ordin, zer euh, euh, lanek uh, sibeun bazen eta jentik ahezagutuko zian amini bate bai eta hortako hartzain uh, egin mhm. eraiten duzulaik eta mm, e, potikoen aktivitatiak edo nola spaita ipatetut rubi, hizteka eta bai. hoik. Se, seba zunien, eh, hola, bezala, ze sentitzen sunien eh, mm, ez dakit? Eh, ah, bo, jentek egiten zien, Bai, txutian inkieta, eh, bardine, eh, eta japostia ikain jagin usta eba, eta hadzilin inkieta. Segizako. <laughs> be, kautetan belz, ja, be, potiko baizik baginean, arzin, uh, e, huke gutastrufatzen txutian, uh, e, uh, e, sopa egilik, eta beste horako izen ikain eta bon, be, guen uh, artin joki tipi bat zian, eta ordin, uh, voilà. Etzina? Eta, magi, zerbait? Eta, magi, zerbait? Ba, Kargian uh, izateko e, xantian euh, entaldi nundian ordin bon, haitaketa hola e, eh, eginik izan duk. Mena, mm, ez dakiat eh, Uh, neska habo behitzen uh, basakeia gutiago edo, edo desberdin uh, ez dakiat. Nik uste egazki uh, gu hartin uh, bildu gela eta pentsatzeko zena higunin kuntatu eta guk senditzen gunin bezala egin dugula eta uh, basakeia bo, gutzak izane beti finezia handian, eh? Ordin izan duke. <laughs> Bai, ara, hola, bena... Ez mm. duzu versai jaleik emaskara. <laughs> Eta segur versai hene basakeia izan dela. Eh, bara, Bena, bena, e, ez dakia, tegazki, emazte do potiko horren uh, eh, gaiza denez. Eh, beti itxua hoi badiag, akik buhamia, basa, eta zikin, eta... Ben azkenin, uh, emaz edo gizon izaten ahalduk basa edo zikin bergeiza, eta bakotsak senditzen din bezala ekoizpena egia, gu, bon, e, beti hoi, hoi baizik ikustez e, behar bada egin behar gunira amni bat hortaik elki, bena... Eta ze, ze mahanien gain edo plaza erditan nahi zuinen ez zai, hortzaz e, zerbait e, pentsatu zuinen, hor e, zeak eta e, maider eke gaiten zin bezala bato, potikuk nula ze egiten die, epatutin eh, rubit, holako adibidiek, zik zerbait taz bermatu zinden, den, holako hausnarketa bat gainen bermatu da hola? Hürmaduzu ez, duzu atzok istoia bena. Ez ez, bena, geu, Izan zian aminat e, berezia, normalki xantazik egin behar zian uh, e, maskada, xantazik ekutu, eta ordin e, maskada iga be usteko, urte hoi, gus hartu gintian. Sakrifikatu zinden. Bai, bai, bai, ze ze persona iskal kultur antako, zer nahi negiteko prest. ordin denboak guti uken ginen, pentsatzeko. Behar bada, izatez ez herri bat eta izatez eh, jadanik formatu berezi batetan, behar bada denbo habo balin baduk pentsatzeko gaizak amini bat ezberdinki egiten tutzak. Bekor ez ginen nuken horako denboaik ordin eh, pentsatu bai, Chakon, chakon, ki eta egiazki zena higunin eman plazan erditan, zutakiat egiazki horta heltu ginen ez. Ados, <laughs> argia, joi ez duk aizena, Untzara hua duk erri ingarriena, eh, eh. teorian pu. Bai, teorian egiten dukan bezala, geho ez dakat eh, <laughs> nula egiten den. Be, ba. Guk, be, muskildin, bon, zenba gintian, beste kerrandien bezala aneska eta potiko, aldiz muskildi be herri tipi bat dukale. nun, uh, hale, bon, euska emaiten den, mena... Uh, Hoek bai ba, badaki euska, uh, eh, entelegatzen die, emaiten gutigo, mena horrekin pua be, eh, hoi uh, itzina jaman gynean eta ni, bo, ni urdin jarbetak izan, izan ez, betzidan ikale uh, muskildin egonik uh, eh, uh, eh, esk, ba, handantza eskolan uh, aitu behiniz, uh, tipidanik, uh, pentsatzen jazortzi urtetan edo hola hasi nintzara, urdin, hala, nik uh, muskildiak akuntza ezagutzen gaztik, Uh, eta be, santzaiken gunean hale uh, bimina hama zazpian egitia guk uh, ikusgarri bat, dantza ikusgarri bat, fen, dantza eta kanto ikusgarri bat. Eta hortik justoki be, wala, gaztik uh, be, huyantu gintian goartin, eta maskada sortu hola, segi dantzian, bildu gintian goartin, eta kargik uh, be, hola emanik izan zutian, amni uh, herriko... Be, uh, zaharragoek emanik, uh, e, geho, ez ginean, fem, ez ginean gaiza berzik egin uh, nu, ikusteko nurek zer egin entzin, hala emanik zu izan zutean eta be, untsa joizian, zenta maskada untsa entzian geho. Eta, wala, ni uh, be pitsu uh, jarri izan nintian ene ustez, uh, euskan aldetik pu uh, nik untsa beinakin eta, be, bon, besteke geho, untsa jekatsidie bazekera. Mm -hmm. Nula, erena, eh, pitzuk badik improvizak eta hanitz, kasi, badik uh, eh, improvizazio nire bezala, de kain lana kontinun? Mm, bai, <laughs> egia, be, bai, hoiduk amini bat helbilan ustez uh, eh, pitzu bat entako, dik, uh, be, gaizak ukeit, fe, ideiak uh, ukeitia beti hola... Kobla, kobla kailo tegezala? Bai, bala, hoiduk. Dik, <laughs> bai, Bai, susen nire gaiten dikan bezala, Simon. Uh, be, ez dakiat hoi bat ditan ez untsa, mena hek, uh, eh, miskiliakek pui uh, eh, konfientza eman ditade hor uh, pentsatzen daiti uh, bat ditala amini bat ordin. Ta hi beinat, nula ez dakiat, ez dakiat, hiru, la bizi publikoan bahes toieta ikizala. Jente... <laughs> Eni bahes, ten? Ez, hartako, hartako. Eta kaban kargiak. Oh, eh, gaitu. <laughs> Eh, guk urdinak uh, mustrakak hasi gintian, eta ba, zutian uh, bizpahiu uh, zaharrago uh, hor zutian uh, guela guntzeko, eta kargien haitatzeko, ebe uh, pediku parte bat, eta sohotzen haitatzeko, eta hola, kantu parte bat, uh, eta pediku parte bat behar ginean denak eman. Denak ikan guntian, euh, ba, besten ondotik. Kastingu. Kastingu ikusteko uh, nurrek nurrekin ahaltzin kantatzen, uh, nur aiza beste nahitzinin uh, eta hora. Eta geho hora kargik emanik izan zutian eta, eta kabanan kargia ez tekiat uh, uska menpeatzen behinin eta balimba eta ez tekiat geho balimba handia mini bat eta... Aha, bai. <laughs> Balimba. bai, bai, bai, bai. bai. <laughs> Binyati, mikrogi olin behizik epitzu jauntzidik. bai? E, eta, nula, ez tekat, zer... E, Voilà, nous nula berdik prestatu edo nula la, jiten den bezala edo nula zer da? Ebe, adegeran duzien bezala, improvisazionia, ezadik erraite, improvisazionia lantu behardik, nahi bada zerbait kausitu. Bertsulaiak erraiten, duk mena bertsulaiak antrenatzen dutzak ez dakiat sumatuen eta oenez, eta gu ez gutu karintz antrenatzen, eta hoi duk marius. Uh, uste diat ez dugula, mintzatzen duk ju eta salgizentako, ez guntian ene uste hasti prestatu. duk mentsa, ez duk aski lan zen, mentsa duk norbait heltu bada hi antzerkian hobetzeko, ideia sumaiten emaiteko, eta hua erraiten, erraiten behina deja, edo, uh, deja ez zela hanbesteri egiten, mena hoi heltu bada hi egzizientzia goatu duke bai, zerren hoi baduk interneten hunen sketcha, baduk hunen bideoa, hunen zea, eta ez duk abo, erri egiten uzker batentako, edo, uh, bai, heltu bada, mena ez hanbeste, mm ez mhm. duk arkasa hain handi egitene. Hmm eta e, ez prestatze horrek, hori zer du, plazer ditan izalaik, e, nun ustenka hutsi bezala, sendi, hori bi hori... Ah, Prefost, ez pa prestatuik, ez pa duk prestatuik, ez aik uh, e, alabedeko ideia bat jinen uh, hoge irikarre dan edo bestelan, <laughs> ez da bai, ez du gaizahandik bai. egiten jola. eh? Jenten bai. Eh? Zer? Ez pa du prestatzen jenten haitzini, ez zaik uh, sigurria ne? Eh? Et ez, edo, edo, gaski horra zaik, intxeatzen duk zerbait, eta... Bai, ez du bortxaz... Hauz. Ah, ah. E, ez bat e, burra bat edan eta musika mini bat entzunen, <laughs> Eta geho, arrezinen gutuk, e, ez tekat, zertaben arrezinen gela, he? Untsa, bai, bai, jatz beti bezala altzukutarrak eskupian. <laughs> kantoian izena dek eskupian? Ez, altzuku, ah, kantoian, izena. Hauz. Ala, biatuko zikuk behala eta justo pada hortan, uh, edo denbo hortan hortaziko jat behazalek nahi balin badie parte hartu edo galto bat balin badie egoe parte hartzaren tako deitzen aldiela, zero bost, bost bediatzu hoita sortzi, hoita bediatzu sortzi zazpiala, ez dakiat behazale handik baden ez teno ehuntan irratiai beha, bena bon. Kolamta lehen txago, haidu badia. Segio badera behazale. Alai, realai. petjaretik Somoron gainti arkutxetik Eta biandak Kaparetik Agadoi lapistoi altetik Arizki bortian behera Usia basa bazteretik Aite dugu txokua nahi Eta zintatu dantazekoa bi be ira dena gasu bi hon bi ots ez ditu ido gaste ludiroki musa poeta harregia oien altzuan asolbian solbian bibil alzu Ego karika Jauregiaren ondua Eliza eta rabotia Indar hartu nahi angaren Ostatuz hor bada haitia Karikako bazter burgia Garaibi eta barrikata Usia eta latzi bara Bai eta ere gesaria Horiek batekin ez dugu Hauzeku amiagaria Mendi hori anak gengiria Denentako Denentako plazer harbia Maite txoko araipatzeko Engira juntatik kantatzeko Ibeikira dena kaltzikiko Biotzetik iberetik aldiko Beti danik altzikutara Ere xokuan alagera kantariak ta dantzariak Hortik agertu izan dira Egin ere lehen bezala Kantatzen neizi egu gora Bilatar oso maite maiten Lehen gure aitek bezala Maite dugun txoku banai batzeko ez dugu errepikatuko. Hala, eta itzina... Hogei bat handiz. Ha, hoi mikroa pitzik dugu, eh? music. Hoi pitzik duzie mikro ordin, eh, <laughs> largatzen bazide, largazita, jeben ajakin ezazi antenan zidela. Uh, eh, Horrata zidat justo kanto egen hasi beno lehen, goe maskadako ez da bada hortan parte hartzen ahal ziela. Beha eta deizale de bat uken jagu, Uh, nu zer pentsatzen duzi lehen er buhame handeia xantiana øh, izan dadin? Uh, øh, hoi, uh, oso behan teltu dela, hox, eh, hoi zian uhaqa, behan teltu dela. Eta nuiz izan da kabana edo pitsu bat emazte zentako ezta lehen egin. Ordin, oi, ez tekiat, eh? Bisa hartzen halu eta hori bai, bai, bai. emaiteko Zentako lehen ez da egin eh, galt, beste galtu batekin ahapustu eman den diat, behar bat, amena eskubidia gyninez, uh, eh, gizartean, eh, fin, sibioko gizartea entako, lehenik, eta eta beste galtu bat duk zertako ez dugun eh, lehenago hartu, zen eta, hartuko, behar bat eginen duke bai. Uh, ene usaz, ez dik, zen uh, beste estremoa pastolak bezala, emazte pastol eta hola, ene ez dik horrat lehratu behar uh, pitzu emazte bat uh, Eh, bena, bena behardik oher xantza eman, eta ene ustez herrioetan gaizuk horren Eta ez gutzakoan hortan, uh, eh, adeza ipatzen nitean aita saintik, mena istoia ilotu ibeitia, eta istoian uh, eben emazteik etzian, uh, lehen dantzai asartuik barko sendira, fen, uh, memento bat. Ah bon euh, j'ai geo bat duk fait voilà euh, behardik bat hasteko mena geo est estik euh, beste estrimulat euh, behar oru emaste do oru potiko edo gizon parka mena euh, behardik oer xantza eman eta hoiduk euh, gaizuk euh, gazte hisalaik holako herri batetan euh, be haitia nik nahiat pitchuegin espalin bada eskubidia edo haitia emaiten ahal edo emaiten pu. hortan hortangia? Male uste ki bai. Zalgi adibidez, uh, joan ahoki gaizian eta jakatsi iglesantzuko maskadan, uh, ikastolako, ikastolako ikastolako maskadan, gaizian eta egeeran uh, eh, ene ustez estik, ene ustez, eta bainatek behar bat da zuzentuko nik, eneustez ustez estik uh, ahala izan. edo bai, pada, pada, bazizunen ustez galtzegiteko, ahala edo... Baimena. Dret, hoi ez bai, dakit, baimena. Uh, baimen hoi ez dakit uh, eh, dinez. Ez dakit, gu iganden manean duk uh, dik izentatu nahi balin baduk. Aita saintiak. saintiak. Betziko Nahi, mehiuin berezi duk, eh, bai, uh, gain, zerren lehenik uh, le, lehentak zunu maite dik dantzaiak. Dantzaiak ez lehenik, uh, jente hobenak, dantzai hobenak selekzionatzen ditzak, eta geho, egiten dik arresta behar, baita dantzaiak. Maskadan, bon, logika bat baduke bai, eh? Nun bait, eh, zentako ez, eta geho, eh, batzen dien aikin, kagotzen hartin, eh, egin jagu, euska email ez guntian hanbeste, eta geho, joanak bai, eh, egiten ahaltzean, mena, ez dik, eh, fe mora, ez, ez duk hau jartu, zer egin behar da hola delaik, ere jentan gana june, eta erran zentako ni. Uh, aski ginean geho gu egatik duke bai, gazten nik ere jenta ibeno gu emaiten diatu gana, gu ginean erran behar, Guk diagu gu hartin haitatuko nur ezartan dugun nur uh, eh, gaitarsunen uh, eh, abea, edo ahalen abea, eta, eta ez beti guki ki ere uh, enfin, voilà, ere berdik delibo bat hartu, ordin zerbait erraiten dik nahi baduk. Uste diat gu, ebai partez uh, ogendan digen, alde hortaik. Mm -hmm. ere eta hoika, eta sainti en prezentzia hoietaz, ez tegit, zer... Uh, Eh, zer diozie eh, beita jaleike hobenin hogei, hoita bost, hoita hamar urten artia, bata eta bestena artin, ez bada jabo, eta ez peita ber belhainaldia, ez peita ber eh, mundi ezagutuk, espeita ez peita ber bidia eginike pertsonalki generazioen hoien artin, ozin hoien prezentziak zer balio du, nun, nun behar du, zehen eta artin beharrezko dia, zentako beharrezko dia, Nore nahi du zerbait hortza zeran? Ez duk aizia, gazte bat abiatzen delaik maskada nusu gaztik egazki zinez gaztetutzak. ordin, ez dakiat egazki aizia denez, eh, hamazortzi hogei urtetan, uh, eh, hileki atzamaiti plazan mintzatzeko, zerbaiten erraiteko, jenten hona itzinin, eh, behar bada aizago duk, uh, norbait zaharrago nuk heiti uh, laguntzeko, uh, eh, nuat, uh, eh, erraiteko ze erraiten ahalden, ze ezten erraiten ahal. Geo taldik behardik eh, behin da jahartu. Ziek ez dizi hori bizitu. Hori urtik zuntien. Ez zumaitek. Ha, hain gazte ez, behar da. Ez, ah. ez. bai, me bai, bai, hain gazte. Bai, maskada, bat, bon, ezian herri bat, hasteko, eta adinen aldetik eh, gaztenak e, eh, kukuiegoak ze, ze adin ziren. Bai, bai, bai. Hoita ah, Ez ali, ez ali. eta gero zaharrene... Dizugu ni huega nahi? <laughs> Ordin, hogei beno habose. Hore ganen diagi. Ordin, amine bat zaharxiago zumait behitzien ebai, aizago zianguetako inuegabe abitzia eta eta guertin jabakitzia. Eta lan zu behitzien ebai maskada, behitzakien zer zen, eta historikoki mami hoi lan zu behitzen, eh, ez gintian eh, deuzetaik abiatzen. Zer da azkenin eta e, jakin beharra, strukturalki, strukturaldetik, nula eginik den maskada, ala maskadan zer eran behar den. Zer da? Zer da, hama sortzi hogei urtetako motiko neskatilek, abiatzen dela ik maskadeta, ze behar die jakin, maskadaz, maskaden egiteko. Zien ustez. Simon, hik te dago egin emaitu zekantzu. Habe, hobenin egin indiak, esplantza eh, me eh, eh, guk hor pile hortan gutzak, e, karrigien emaitiaz normalki finkatu, dik mena, hor igan hilabetetan egiten behitugu, ebe bizarsuiak aipatzen behitzintien, beguk uh, ez ginea hogei urte, mena bagintia talde bat hogeita bost urteki ganik, eta juntatu gutzak, mena ez diag, jale, uh, bizarsuiak, bizarsuiak diag, jale, ez diag, uh, maskada antolatu, uh, ez, ez gutzak hau jartu, uh, uh, eh, bizarxuier galtzatu gabe partitia. Ez da zentako, zentako beharrezkoa Be, ez da, en fet, ez dakat, ez gitzak, uh, eh, eh, gaztik partik tugutzak, eta, eta zaharra guke gueki partiazi, eta... Ba, zer den maeskadaen bizkarre zuren jakiteko, ala hatago ebadua? Ez dakat, hau dela, guk, fein, uh, bestetan hor, hola zutia, beno presana gozutia, uste jat maskada nahi blok eh, segitu eta eh, eta hortuk eta hola ez diak gude eh, hor motivatuk zutia ez da eta hola me bon ben hen abiz behatu diagu eta kargik algarik algarriki eman eta abiz bezala, zer hola goguan dian adibide zerbait, zer dia abizak? ustaket, <laughs> mena... Zer, jokatzeko manean, edo, edo, edo, edo, zer, edo, zer, edo, bat abestian... lehen emaiten zen, eta aminibat lehen holazia, ordin, uh, bon, ez ditzi behar rolegin, mena, bon, jale untxelik ekoa. Ebon, eh, gu abisa eman diak, ez titiak hor hoxe gituk, komena... Eh, lehen hoi, beti danik adamen gani kola izan bazen bezala? Hora. Sekurane egitez Jinko hunak hola justo, nik eh, hor simun amnibatar jintatzen diat, erraiten eh, dinaikin, ebai. Gek bakiat muskelien, egin gynilaik, kargik egin gintian, bo hoi eginik. Eta hasi gynilaik lanin, bakotsa be uh, taldiaikin, dantzaiak aldetik, buhamik be aldetik, uh, gu gu aldetik. Uh, Jorge, en fet, guk uh, ez eraiten uh, nurbaitek euh, zer egin behar ginen eta hola, gu hasi laik, pu gu hartin juntatu gintian, eta gu hartin aipatu gynian, be nurbaiten... Uh, Be, zer egiten ahal ginen, uh, besten uh, be kontseik eta hola, ordin uh, bortxaz pentsatzen duk be jadanik egin dienek er eta hola. Ordin guk hoi gynian egin galtegin euh, ginean laguntza bezala, minibat, eta ezean justo uh, heke jaiteko, be nula egin zien eta hola egiteko, zean ebai, uh, hek jakatsi behitien nula, fen gui, nula egin dien, uh, be kuntatuz, ez behitutik hen maskadako ikusi, e, nik enian ikusi uh, pu mas, muskilien maskada, eta kuntatuk, maitatu ginean zer egin ebai. E ordin, uh, wala, guk, uh, hik mait, mait, maite baduk uh, be holako jentek zer egin ebai, bortxaz uh, galtekiten ahalduk hek laguntza badakik uh, maitatu, maitatuko dukala zer eginen dukan hike uh, eh, ordin wala, erraiten dien bezala geho ehiz bortxaz, ez duk bortxaz uh, oro hartzen erraiten dienen uh, guzia hartzen uh, bena, bena wala, uh, pentsatzen diat heke zerbait ekarten ahaldiela hik maite dukan hartzen dek uh, hek ebai eta geho hie moldin uh, aha ezarten ahalduk ordin wala ez dik Eztik uh, beti uh, ez beti gaizki hartu behar uh, besti, afen, zaharrak bezala egin behar duzi ez duk hoi dik uh, maite badik egiten diena zentako ez duk uh, hike pentsatzen jama ite tukala be uh, imurista zaharrak eta hola eta ez diak hortako erraiten erran behar guai uh, kambiatu behar dira uh, egiten diena Maider? Ziek sohutan? Guk uh, Amni bat, familia bat bezala hartu jagu uh, lehenko maskarada kaiek, be fil kondukter eh, uh, eh, uh, bez, bat bezala zian. Uh, Randien nula ikusten zien, nula egiten zien, eta eta geho prefos eta berrikuntza mini batek jarri diagu, eta guk nul ikusten ginen, eta ebe pasta bat egin diagu horroen hartin, eta hola bastian amni bat hetaik, eta mini bat gutaik, eta horro kunten Mm -hmm. Voilà. Eta behikuntza zainti kututzen. bai, bai, bai. Bai, bai, bai, Ordin hor bat ordin prefos eta bizar sui hoik ez diela baztertu behar eta lagun garri diela uh, abitzen izalaik uh, bat eta aholku behar jadiala eta hola. Bena um, mm, erregent hoi uh, jabiltzen dugulaik, euh, haidik, haitutik uh, karrik banatzen, haititik uh, taula euh, asmatzen eta jabakitzen, eta ordin baduk jale, irrejentak jabakitzen dik. Ordin gehu izaten ahal duk ez tabada eta haik imintzatzen ahal, hiz uh, hoi ez duk, euh, bon, zerbait pena, irrejentak jabakitzen dik aldiz hor, maskadan, eni dutzen zitak behar bada gaztetaldik jamaiten balin badu, e, eh, bizarxui behar bada aholkulai izaten ahaldela, bena behar bada ez erregent, ez dakiat. Erregentak jabakitzen badu, gaztetaldik ez tikabo jabakia. Eik, e, iban erraiten hin, eh, hartu maite zunien, eta hola, mena horrek erraiten nahi, nahi dik ez dira beste nurbaitek jabaki. Ziek jabaki duziera ze voilà. begi eta ze, ze ut. Lagungoa bat bezala. Bai, voilà, me hoiz izan, en fait, guk ez euh, genizun uh, irrezen, ta, ez genizun nihuek uh, jakasteko zinez zer egin behar zen, nula igaiten zen maskada gu hartin egin dizugu, uh, be oek, en fait, maskada egiten duzulaik, bortxaz, uh, duzu maite behituzu maskada, badakizu nula igaiten den. Uh, ez duzu bortxaz beharrik irrezentik, eh, dohola, uh, maitek badak, fe, nik fi badakit, euh, egiten zizun bost urte uh, eh, esikitzen dintila maskada eta hola, eta fen, melhenago, <laughs> bena, badakin nula egiten den maskada bat, uh, egiten haldeizut, uh, eh, hola, be, uh, fen, nike egizent egiten halditzen nahi bat me, me, wala, ez genizun, uh, ez genizun beharrik uh, egizent bezala nukbait, eta geho pua aholkik eh, hoi, bai nahi bai. genizien amini bat duken. Uh, Maiz, me maskadan ez tea pastoarina ipatzen zuzun uh, eh, oro dela idela eta hola, me maskadan ez tea hal eh, nahi diena egiten eta, eta itzina be eta hola itzina junen dela. Fen, Ez dizu, segure hua imaskada maite dugun, eh, ez duzu dila hogeita hama urteko maska, ber maskada, guk eh, hor eh, aurten eginen dugun pedikik dila aitzineko urten uh, bortxaz pentsatzen duzu eta zer maitatu du, duzuna ara pentsatzen duzu eta... Bai, mena, eh, parka, eh, musten haik, bena, salbuik eta bizkarrezur zumait berrak batzen diala. Erran ahia eta dibidez, eh, adesan mikrotik kanpoa ipatzen genin bezala, hanitxetan eh, maskada eta libertimentietan eh, ohartu hartu eh, bai donapaleun eta bai eta donibane garrazin, nurtaz erri egiten da, hanitx. Gu udu estienetaz. Gu eh, udu ez genetaz, edo edo mini bat uh, gui uh, gue dudan ezarten gutierak zuten apaleuen bezala, Nikolo Lugarrok gorriak bildutik, zentako, ezai beitu, eta egia problema batetan, zentako buhameta zer egiten da. Bai gorin, edo doniba, um, zean, eh, donibane garrasin aldiz, homoseksuel batetaz erri egin, egin duk eta eta xibioko maskadetan, ba, buhame papea jauntzia jarten duk, eta buhame eta zer egiten duk, hundiel eta hauta beste. Lehenago, estatu batuetan, jaz eta joiten zien suiak, beltzez pintratzen ziren ben begit hartia, beltz eta strufatzeko. Eta ah. maskada eta plaza joki humoristiko hoietan, Euskal Herri juntan badukoi gue gizarte perfecto juntan sartzen ez eta duk errie egiten. Eta hoiz ez denez, eh, Ah, zentak ez dugu gihauntaz ere egiten? Hoi jagu egin bate. Ba, sohita mai. Galtu, eh? Sohita mai neskapotiko hoi behitzen, me egia buhame, buhame hoi ebasle eta, eta hoio behita, eta aiza, aiza bat duke bai, eta babes bat duke bai, abe, aitzineko ek hole gindi, hori hole giten jagu mena, ne ustez, eh, aipazen hor hoik, Istoian eta bizkarrezur horren ukeiteko enustez uh, eh, behar ditiag, zenta eh, espikatzen die, bena enustez gaztetaik ikabiatu behar dukideia, eta, eta bai idazteko manea, eta traketsa balin edo, eh, egin behar dik eta trumpat duk ikasten, eta behar bada be maskada bat uh, egin batez uh, izigarri gasto izan edo, bena ondoko igantin, be hobetu tuk eta ez, ba, badi gaztek... E, idazketa hoi hasten, egin ustez gaizukek uh, be, kamiatzi eta gaurko zerbaiten sortzi, azen, eta uh, aipatzen ginean uh, e, basaki eta hoiko, uh, ez duk, ikusten duk uh, frantziako um, um, humorista hoiekin, bigar batek ezik habo egin azten, zenta, be, ez duk habo egin gari, ez, duk, ba, enetako pu, ez duk izan, mena, um, ba, badik holako basaki eta... gizen. bai, bai, bai, gizen. Eta, eta binatek, eh, binatek egiten zin bezala, be, uh, umoreak hamiatu duke bai, eta hortaik uh, eh, elki behar diak, eta hort, ene abiatu behar dik, eta biztarsu ihoikin egoiten bali magia, uh, be, bideratuko guti nahi eta nahi, fean, bortxaz, hain pentsatzeko maiz nean. Enkonsiaman haleke. Preforta, bai. <laughs> Bena jale, pentsatzen jat, be, gaztek ideiak bat dutiela, eta hen ideiekin aitzinatu behar diela. Eta, eta babes baduk, berriz errepikatzen, afea, errepikatzen jat, uh, laguntza horren ukeitia, untxaduk zenta abe, laguntu ikiz alde bat etaik, mena bestalde erraiten ahaluk, abai, ah, bon, hola jakatsi deitade, eta horrin uh, aizago duke bai, eh, hien buian, uh, bestakit, uh, plazatzi eta, eta hola. Eta pausatzi, eta geho argumentazio zumaiten duk eiti, abon, ah be, bizarxu jorrek erranditak jore eiti. Mena, ez tea zerbait, gaztek uh, pentsatu eta aitzinatu behar dena. Dependitzen duz, nur igaltz egiten duz, bai, uh, eh, egzempli hartzen dit hor, guk uh, eh, belzeiantako de joan esetxe barra ditu dizu eta bon... Uh, Bizarra xu hege. Ah, bai, behala, eh? Bela, <laughs> beltzano duzu. Ba, me, nahi, fen, uh, igan maskadako kabana jadeitzi dizugu, nahi baduzu, eta eta arrunt erran dikuzu be e, hua jinen zela laguntzeko, eta fein behatzeko, ezakiteko uh, e, Hora nula erranen ginin, eta abizu baten iketeko guetako ebai, mena, en fet, uh, abizu eman dikuzu, eta deus izkibatu gabe errazun duzu, eta horrik ibatu gututzu, ordin... Uh... Bai, me, uh, hain hein, idea duk hek... E, bora, bora, bora, ontsa duzu, mena, hora, ordin hasi gututzu izkibatze, me izigarri gaiz sur din hor, hau dela, ez dizu emaitena, hor ordin ez dakizuk uh, ejerden ez edo ez, mena, geho zian, zian. Analyse vidéo, bord du siège. Hein Analyse vidéo, bord du siège. vas egiten tiago Skype-ez, pedikik Eta aizada, da, eta leku batetan bizi delaik, bon, eman dezagel, hemen txibeun bizi gelaik, e, bizi gen mundu hortaz erigitia. Eta zertaz erigiten ahalda funtsin, eh, ez dakiat, berdia uken, nun bait, e, eh, eh, espitu kritiko bat, bizi dugun, bizi, gen maneaz eta hola, zerbaiten elkitzeko eta hor uh, aztaparka hitzeko, ustez. Hala da, ale, hogei gazta eta besta eginen dugu eta hortan bego. Dependitzen dik eta semesu igana ahi dukan, hien maskaritan. Hoi duk, enetako hor duk hasten horro, nahi baduk uh, mesu bat igan. Deja, abion, behar duzu galtu hoi pausatu, abiatzi Bai, bai, uh, kauten hartin eta bai, belzeian, behar, euh, behar duk jakin euh, zemezu nahi dukan igan, nula, eta oen hartin ados izan behar iz uh, gainen. taldiak behar eta sumitu? Ez mm. kabanak behar bortxan? Ah, ez, netako talde baduk eta taldik dik behar uh, haitatu bai. Mm -hmm. Geo uh, behar e batiak behaiten beza abizar sui hoik, erraiteko ebai uh, hurrunegi juiten izanez, edo ez, edo... Euh, En fait, hain duk gaisa hain ahal kritikatzen egunko egunin, duk nun esai behar dukan muga bat. Eta muga hoitan... Kritike euh, pertsona datut zu mugak ez? Bai, bai, bai, bai. Mena hoi euh, beha... Euh, Jente bat izentatu eta harta zaitzi, hoi duzu muga, nun bait nun ez kargu publiko bat, eran edit, konselio general bat ez egiten alduzu, kargu publiko bat enu kriti haitatu behitu. Bai. Nagio, diborsatu den batez ere egitia, hoi bizitzi privatia duzu hor. Bezik bai, bai. egin gari e? Ah, behin, <laughs> eltu eh, non behin diborsatu kontentiz ere egiten dut. Bai, me bon, ez du plazan egin hoi. Ez, bera. Ez da, eh? Geo, oi, parka. Taldiak ebai hor iku, afet, publiko lehena enetako taldiaduk. Uh, ideia bat emaiten dukalaik eta oek erri giten badie, bon, barakik uh, apeprez uh, mundok uh, erri ginen dila. Geu uh, ideia bat emaite maduk eta inhoek ez padu egiten, bombe, ideia hoi usten haduk. Uh, Uf. Bai. Siek? <laughs> Niat hei gönzun. Ez. Ez, me geu hoi... Uh, ez tuk, ez tuk aizak, geu... Uh, Migaen atzamaiti, eh? Usu atzamaiten duk, trompatzen iz, bena... <laughs> Nik pentsatzen jat, hale... Euh, erraiten dukan bezala per, gaiza pertsonalak ez, bena plaza ez hetzen izaraik herri batetan, maskada bet, nahi duka, ez nahi dukan, bena denetaz herri egiten haluk. Sigur ez gaiza pertsonalak uh, eh, divorzio eta hola, bena herri izan den astokeia bat, uh, ez dakiat, uh, zer nahi, bena holako zetaz herri egiten haluk, uh, bi, uh, bi lagunek, e, e, bat hautxe hor, hastoki pituen egitez, eta gaitza horakuk erraiten ahaltuk. Normalki, eta bortxaz jente zumbait txistatzen duk. Bena, ene ustez beharre eta behardik, maskada batetan hoi begiatu. Jokia, jokia denetaz mintzatzen ahalgiela. Mm Bai. Eta zea, hor, eh, e, eta hor haipatu dian kazia duk, e, ez dakiat, kakotxen artian fediver, zelako, bai, mena, e, eh, ez dakiat, zista kako artian politikoago edo, he? Eriko edo hor baduk beti, fe, izan eriko txin edo. Zenta, behaz alek eltu bat berdi espikatu, eh, eh, eh, bon, buhamek badiela ben pediki hausin, eh, bon, eta bezala, bena geho, kaban eta pitsu eta hoien beste beltzeak, batila bi pediki, bata kabanak egiten den pediku horokor bat, eta geho beste bat herri egiten den hoiez, e, bakotxe beherin. Bena pediku hortan, ez dakit ze... Hala, zer, euh, zer da egun eta espeniz euh, nio hitze aipatzen den kabanak ze, ze kontatzen dugun koginin uh, munduko dantza edo zertan batzen da, zertan duzien hitzapena zertaz ziz egiten zen. Berri hoitan berri gandena, ez da kianik, uh, kontzertu bat... Uh... Bai, parte bat, mena beste parte bat, padizu beak libria ah, bai, ikin bai, eta... Ebe parte hortan... Zik nun uh, ikusten ezakie hoi, parte hoi, adibidez, fikzion egin dezagun. Bakotsa, bakotsa, bakotsa gue fikzio bat ige, oe? Bai, bai, bai. Bena, ez dakit? Zuia? Bigeren parte hoi, deja, zer da hietako. Duk, zerberi juin, zerberi hoi duk? Zerberi lagaina? Bai, bai, bai, bai. Hoi bigeren parte hoi. Hale, henago, kabanak beak bat emaiten dik, bestiak bertza. Prezentaka eta duk hoi. Fen, guk hoi pugunian. Hik aipatzen ah. duk mundian kurritzen dela ikor. Bai. Nehoi buhamen jokia duk segin hago iduitzen zita. Eh, eh, eh, kautek egienak egin uken bai hoi. Hoi bai, ez di habo egiten. Berri hortan, ze berri hortan. Bai. bai. Bena bat... Hoi ben horien prezentatzen ditzak. Hoi pitsu, hoi stakiatze, eta ze egiten din, ze herrian ule zagituik den, eta beste kauteak prezentatzen ditzak. Bai, bena izan duzu, bai pediku, nun eta eh, hasten zen eh, ediote medioten elibri eh, zaharek zer diote, eta hasten zuzun kontatzen izanik eh, eh garai eh, aktualitatia joratzen zizun. Eta geho horra zuzun. beharko izatek ondoko bizar egin izan. Eh? Eta, eta geho horra zuzun eta herri, herriko errealitatila, herri zerrikula, bi parte bezala bat zututzen. Bai, bai, bon, henko libria. Oi, henko libria. Bai. Errautsu bildu bildu dira Errautsu bildu? Bai. Ez da bada bai, bai. Eta, bala, ordin bai, be umore azkenin, uh, mm, ez dela hainaiza, ordin, doiak egia zorot zerraiten den bezala. Ze mez da, libra, libratzi, zerbaiten erraiteko beharra. Badie ia funtsia noek, batetan aizela, ez duzu bortxan zerbaiten eh, aldarikatzeko, kritikatzeko behar Baduk mena geho behar dik dinak eh, Uxin duk uh, eh, Ohartzen e- ez izan gaizetaz Ohartzia mm, Usta eh, pitokia bat egiten duk Egunaz eta ohidioa duzal sartu Eta horren uh, Azpi maratzi eta horrek uh, Ohartazten dek egia animaleko Zuzokia bat dela eta egunaz egiten jage Eta ea gibeltarzun Horren ukeiteko gai gienez Behar bada sumaitek bai Baina geho plazatu behar dik eta behar bezala ekan eta eta a deja ipatzen baitzin maider uh, rugby eta hoiko hoi azpi maratuik izan baduk besteik jaiteko hizlai eta hoiko ezan baitutz um, ehm, eh, urtoz batuk uh, eh, ez dakia toa radibez barkos eta atarratzea narteko maskada lehia bat bezala izan du momento batez azkinin akorte mantuk fer, Holako gaizetaz ohartzia eta manea bat ez berri zerraitia duke bai, mehor hor autokritikan sartzen gutzak, eta ez dakiat horren egiteko presgien ez guano. Sergio Ziel, ustek, mena... galtua pausatzen meitu, bai. xantianak? Geo, oaiko maskada, eh, buhamik, kauteak, eh, uh, eh, egazko fe, huruntik horra duk, eta izan duk memento bat ez uh, ez modelo bat, mena uh, gizarte baten kritika bat. Eh, jente zumait uh, eta kritikatzen dutzak. Ez dakat, oa egiazki, eh, buhamik, maskadatik aparte, ez dutzak, gue, gue gizartin ez dutzak buhame hoik. Ordin, uh, uh, libertimentin, zirtzilak, zerbait aski zabaladuk. Ez tekik sobe anuntik horradien, zikin eta basa bai, uh, hoi jale ihaute zebat. Bena, egiazki, buhamiak buhame bezala hartu behar dieia egunko egunin, kauteak kaute bezala hartu behar dieia egunko egunin, edo izaten ahal dieia buhame talde bat, e, bai, etxekitzen jagu ohidioa eta buhame talde bat eta kaute talde bat, mena egiazki buhame funtzionia izan behar dieia, hoik izan behar dieia, edo justo e, eh, zikin talde bat, belz talde bat, eta beste belz talde bat. Eh, izaten ahalduk lehen beltz talde bat, be, mundin korrituik eta munduko berrik emaiten, eta beste beltz talde bat, uh, habo hebenko berrik emaiten edo zerbait hola. Mena buhamek buhamen funtzionia dieia edo ikaski buham izan behar dieia, ni hoi enuk, enuk sobea segur hortaz. Zer, zer, eh, Simon? buham izena behar da bigat urdin. ez, ba, gutzak bortxatu ikenetako. Ouais, mais est-ce que enfin, izen edo ez izen, abena, iznik uaiko gaztek, ene e ustez ez di ikusten uh, e, uaiko buhamia, dila hoita hamak urte, nuli kusi izen maskadan buhamia. Hoi duk, fen... Uh, berdia izenak begiatu, haleike, ez tegat? Ez bortxaz. Ez bortxaz, ez bortxaz, kamiatzen hau. Fen... buhamik ikusten tiagu, maskadako personaje bat bezala, guk. Eta ez aizu bat bezala. Mm, baimena, alta, e, alta pedikia enbidez, buhame hoieta zerri zahiz aleike. Bai. Izan dien buhame hoieta zahiz. Uhunak ziela... Ba, ez bat duk aipatzen. Pedikina pediki Ez bortxaz. Ez bortxaz. Hanitxetan bai, bai. hali, e, eh, buhame bai, zer, uh, zer janduzi eta nula pakatu, bi usker ez pakatu eta oiuke batxi eta... E, eh, Usu bat utzak pedikietan hoik... Uh... Azken urte hoitan haleke kambiatu duzu... Uh, uh, ma, aurten komaskadan, inkestiten zun hoia? uhun eta istoia, e, zertaz e, trufatzen zian, ebe ben izen ez, a, a, fet, e, ba, batek hantzpipatzen zizun, ebe ezen mandi izen bezala e, e buhamia. Voilà. Euh, ez duzu habo, euh, enetako ez duzu habo bergaisa. Azken urte hoitan pu ez duzu habo hola ipatzen. Jo, ez duzu habo ringarri, e, ez duzu ringarri, baldioz e basle, olio jale, eta... Estik ah, egingarri. Eta bo, hoita hamar urte zentzunik, eh, bon, bai. aspertzen hiz memento baten eta berrikuntza beharra duk bortxaz. Nahi badu kian publikoa begiatu eta nahi badu genetik jinditin betik ikustea eta ez justo bestain egiteko, be berrikuntzek behar duk. Pastoaletan berga duk, e, maskaretan berga izaduk. Komplikatzen dizen horrek, eh? ez duzu bortxan eh, nur nahi gehi hola... Rola Eh, ez dakit, eh, zik indien hoiek behar balin badie gien beste sogile, sui eta xahi eta egin behar, ez duzu nur nahi gehi eta hor e, pediku eta ez bizar suiek eburtzan. Ah, ez, ez, ez, talde bat enlana Bena, izaten halduzu dinamika ezer, alkarren artian uh, parte, partekatzia ez dakit, beha bizipenak edo zer, bakotxean dako zer den errik ingarri edo ez, edo ez? Gazten biltzia duk helbu geho horrein uh, sortzi eta eta plazaratzia geho. Eta hm. hortik abiatu behar dik, uh, maiderrik reiten bezala, talde lan baduk eta talde nasumitu behar dena, nahiz eta batek baizik ez dine edo, edo horri adostu behar dik, bostek reiten aldi eta eta duzu ebai nunbait eh, hor uh, bilaizteko gune bat, gana agertzia nula zien zu, Eben uh, espeiti, euskal es, egin espeiti hani beti bakizu, gututzu karapasa hani txekilan, eta horako talde lan bat eta humore berri baten sortzeko, hor be, berdizu beste zerbait ekarri karapasa hor erdiatzeko, eta izaten alduzu heltu bala, eta beste gisa ezagutzeko manea bat edo ez takit, eh? beste muga bat izan enduzu maliguski uska Eta eh, talde lanan, hor eh, eh, hoita hamar, jente biltzen ahal zuta idazten e, pediku bat, hor din, frantxez ez esplikatzez mundu parte harzal izan da, din, bena geho, plazan zelaik, eta kabana hasten balin bada, edo, kabana, edo, beste izen bat hartzen balin badue, e, bena, beltzeiak hasten balin bada zerbaiten eraiten, nu ikenen duz ustengu betaldin. Eh, odin ojo aitzinetik eh, izan behar dea eta banatuik, edo nur izanen du sustengu bezala zerbait erraiten bat, hoie ez duzu... Geo, sustengu bat dea hu hauk heitia eh, geho aldikal... Uh, eh, Takit, ba, gizduz da, du maizu... Bai, bai, ba, edo ez duk hala? Ue, ez duk jala, ue, ue, Edo isila edo... Ben, juste un gumadé, horre, voilà, hui duzio. E behar bertut zuizan euh, aski euh, jale, erraiteko, bame, zuhaste mazia zerbaiten erraiten laguntzeko, edo zu zaija batek beak egiten malin badu lan, asumitzeko zu haina Ah, ez sigur, mena geho... Geo horre, eh, ikusi berri zuzer den zue helbuia, ea mesian iganaztia dea, edo dantzai hunen ukeitia, eba iberri zaduz. Eta dejako zea. Eta dantzai ez dan batzutu eskaldunak, eta, voilà, be, betzikoa, geho, ez duzu otan hobena eh, ukeiten nahal, edo nahi duzuna ukeiten nahal. Justu terri txipi bat zela, ik eh, bat egin, eh? Herri handi edo txipi ez duk gusalua... Uh, Robin, batetan ez bat duku ez bat izu untsak ebe... Bardina Bai, ai me bon, ez ber pastoala jare. Sokun. hiu geren, aurten hiu geren edo, urte goten hiu geren edo lau geren herrokan izate. Eta maskadan pi parte hartzen plazan uh, agertzen hiz, behar ez duk hoi behar, hor kantai txarrak uh, eh, usin duk uh, eh, gibelin <laughs> zatia. Ez txik usin haitzen nahi izai. Ah, zer da helbuia? Eh, Parte hartzia. Parte hartzia, men ordin... hie helbuia balin bada, mesiu baten igan hastia. edo uh, <coughs> zinez prestatzen duk uh, eta zerbait idazten duk. Uh, Omega duka ija. Yes. Bena, hie, eh, hie balimada mesu bat enigan astia, eta e, eh, belzeian, eh, bostetaik, hiuk ez padi euska emaiten, e, improbisak eta horro elkitzen duk. Bena, geho, ezea gamen bezala, hori gamen egin zutiela egimaskarak, e, eta zea, ez dakit euska azunera haiten den, vizuel. Ez zuzun el hiabea. Basuzun zea, antzestuik ago eta el heik gabe e gestuekin erraiten ahaldutzu gaizak. Nen ustez, eh? Gero ez duko erremanik eh, antzerki horro untsa emaiti, ez duko eh, horre behar dik haitu egin. Eh. Beniatek adeza erraiten zimezala, berbara berdik lantu, prestatu. Ez? Ez tegat? Eta mi matera. Bai, bai, egia, enetako lantu. Gero nik salgizentako gihauen gatik, duke? Ez erraiten horren edo horren beltzeia, baginean. Bai. Belzeia izentatu gidelaik, geho hiduk egitzea. Eta bon, egia du gu ez gela hanitxe egitu, na bon. Geho ikusten jat, egia, muskilin eta horta horietan, egit, eh, egit, egit eh, patzen jan vizuel hoi, oazken urte horietan hoek egiten di, eh? altzukun egin di, din hor, be, muskildin hor tan jokio gintian, zenta jokio egiten gintian nun, uh, sartzen gintian antzerki jokio batetan, eta be, hoizan lan, goe lan asean uh, astele henin, eta zerbait idaztia, eta geo uh, kursin uh, lan egitea testu hoien gaien gainen eta be joki bat fen antzerki uh, gaisa bat egitia ordin uh, horreke uh, zerbait berri amaiten diken eusa fen berri ez dakit basiane eba, hien mena mena pu uh, be aizago duk parte hartzeko deja senta ez bahi senta dien mesala batik uh, uh, uska ez dakienak ordin hoik ez dituk parte hartzen ahal egiten dien mesala badik batik ebai uskabatakienak, bena estienak hausartzen. Eta pu jokiaikin, amini bat, be, uh, lasaitzen dik, eta jarten izan, bon, ala, joki bat duk, ordine go, egiten duk, eta geho hola e, elhia ebai eh, elkitzen zaik, uh, ene ustez aizago. Odin, beti uh, antzerki joki batetan sartzen baiz, aizago duk geho... Uh, Aitzinetik prestatuik. Be, Aitzinetik, prestatuik, eta geho e, wala, zerbait elkitzen daik, uh, wala, presione hoi. Enetako azken urtetan, ikusitu gen pedikiak pyrola zuitean denak, eh? Fen, uh, denak prestatu zuitean, zenta aipatzen diago improbizak eta hanitz eta hola, be improbizak eta zian hanitz, eh? Netako ikusitu gen azken pediketan, denak prestik zian, denek basakian zeheran behar zen, Hai eh? bai. betik ça eh, la bortchatu qui ça talde au chou que je cache à Kindes egin. Ah, Bortxatuik, enfin, une chaka jacket, il prodigue qu'étant ta couvert. Il prodigue qu'étant ta couvert. Il prodigue qu'étant ta couvert. Maintenant, yo euh in Estienak Aijai. Enfin, partie hors de scène un. Weil beständ ta gueule, Borschtsch. Weil mes rend du colacier à gan pedik, maintenant titi quelque habo Enu nian, oi. Beñateke jandik, eh, umorea... Zer, kambiatu zela? Kambiatu zela eta... Exigentza habo bazela, oi? Jo, bizarra xo zioke bai atitikai. Oidek, oidek, ni bezala, triste bane ni egan, ez tiat habo imurik. Jo, bizarra xo izen hoi berda begiatu, enuk segure ez, eh? Ez. buhamik, mena bizarra xo, ez dakiat... Gara ihuntan bai, eh? Bai? Ez? Egu berri hulian zemeit hola. Aze, hoize, fedik bize, hoize egin gari den, hoi. Tribatzen <laughs> hiz, hoi. <laughs> bon, be, ez dakiat, ez dugula mundu jarri egin entzetzen hoi da. Eta izalek, e, kanto bat igan aziko jat, ez urentuko jagu, eh, batzen bai. duk, wen eh, kar batzen zikuk nahi bagia uan asken azken galto bat behazare batek. Ba, dut, jahamak bat minutako kanto bat. <laughs> Zero, bi minut eta erdi, zero bost, bost bediatzu. <laughs> zero bost, bost bediatzu, hoita sortzi, hoita bediatzu, sortzi zazpialat deitzen ahal duzie, eh? inbea balin bat duzie, uh, eh, galto bat egin gue parte hartzaler, eh, edo, deja, tefen haitzin intzi denez, ageiko, ziek ikusteko duzie, eta haitatu jatu haikun, Altzukiko maskadaen sorotzen kantoia. Beti altzukiko, ala, hein bai. kunia, ez da beste. <laughs> Izigarri maite jat kanto, hoi ordin... Uh, Eta spiticide je proposi?? eh? Ordes e be hoy hoy behatzuko ja. Pasbi otakha wardi. Ur minso sie eta bardin libertiz. Mata bestia lagin sen le han hone sie Bera luz nahi juntatzen, Berxe dia zien txegitzen. Jeki, jeki zite gazteria, eria, Galdu gabe denbora, Kultura dezagun altxa, denek atora, Denek motikotan eskatilak, Erende zagin alora, Itzigabe pusatzera, Luraren petik xatora. Oai, Facebook nuntik eldu zaiku, Gurek eraiten aldeku, Mazerotan beita sartu, Harekin, Muda zara kambiatu, Beste manea bataitati, zentzio kerila txarte, ta libertatia galdi. Jeki, jeki zite gazteria, galdi gabe demora, Hiltira dezagin altxa, de denek atora, denek Motikotan eskatilak, beren dezagin alora, itzidabe pusatzera, Miraren peti xatora Jeiki, jeiki zite gazteria Gali gabe denbora Kultura atxar Hala, behore bai, lehen, lehen, ai, lehen ze mundu idealist, ideala zen, ez? Kanto hori, ah, nroa duela telefonan. Bai, gai hun, egin hun? Bai, gauan. Gauan. E, bai, nontik deitzen? Nontik deitzen, uh, eh, eh, bidarraitik. ados. Eta, e, zer, eh, ardi baten txaltzeko, <laughs> zertako deitzen duzu? ez, uh, uh, nahi min, eh, erran, justu, haizin ez dela mintatzen uh, eta uh, eta nik bentsatzea utala, atxikitzea dela ere egokitzea gaurko tasunari, iraganean egokitzen ziren gaurko gorkotasunari fel. Lehenoko momentuko gaiak iten zuzten, eta eta berdin hor haipatzen ziren duztenak uinak eta eta eta guai ere ezten eh, eh, malbo jorena eta be tradizione asikitzia dela hasi dut zen. eh, eh bai, zer, erran eh, ahiduk, gaur egun ere, deitzen den tradizione hori, kako txekin edo gabe, ber, beritzen dela? Be, bai, be, bai. Tradizionea, de, tradizionea segitzea dela uh, eh, uh, eh, eguneroko tasunari uh, eh, ahamodatzea. Ba, ba, bai, bai, bai, destek, zer dio zien? Benik, bai? ber, uh, zein, waiko hitzak eta wai, uh, fe, uh, deja, ipatzen Facebook eta, uh, waiko zer segitzen dik, Ti ti ho kamiat, ko vešdan 300 Ebena, enek ni efa ni kistia da jipuste ko ikisto ja hortan, ebena, e, e, e, ser valat funtsian honek eraiten dina da, egune egune egokitzen dela, e, e, oitura zaharroik egokitzen direla gaurkoari, hori diokik, eh? Bai, ene ustez, ene ustez, uh, uh, lehenoko fe, pastola egiten zutenak eta espero zutenak, zela, ebe eh, denbora ikin bezala eh, gauzen aldatzea. Mm Ez gu maha ingu hontan, zer joien hi norbaitek? Eh, of, hortan aipatzen ginen uh, sorrotxan kanto ehoi, ez bat aik ez duk habo, en egokitzia bidin gutzak, bena ez diagufin egokitzia, ez bat aik ez habo, eta hogei urteko gaztek ez bat aik Ez bat aso gosten nire plazan gainan, hor din. Uh... Eh, aldetik, bideo bat eh, YouTube-en edo zait hola. Ez eh, <laughs> Daily Motion. ez ez bena bat duk, um, alzaiko maskada, uh, mila bediatzue junta hiutan zita hamaseian. Ha, ah, Bai, bai, bai. <laughs> eta, eta bat duk... Um, atzagatzeko plazan emanik, uh, ez duk, eh, ez duk deuzen zuten, justo ikusten duk, eta egitua, hola, ikusten duk, eh, kuntatzen diena entzun gabe, egun komaskada izaten zuke egin. Egazki ber, uh, dantza, bai, buhamik, berriz dantza, berriz uh, kestuk, egazki ber egitua. Ordin geho egokitzi. Ba, Bizkarre zur, gana duzu justu. Bai, hoi Bai, bai, bai, bai, bai. gazki ber, uh, ber maneala emanik. Dune egokitzen, uh, eh, kuntatzen dienen gaizetan bai, baina uh, eh, bestelan uh, eh, ber, bergeiza etxekik duk... Uh... Eta hoi? Ez hortaz, egune ber struktura eta hoi funtsin ez dela traba bat edo traba bat dela edo zer gana hiduz? Hortaz haiguntian lehen traba bat uh, hoi duk maskada hoizuk, ordin maskadan etxekitzia bai, mena geho barnen uh, eh, erreiten buhame eh, eta kaute eta sohotx eta huik zezentzu badi egun eh, ez uh, dakit, behar bada egokitzen ahaltut uh, hoik. Zer ikusten ezak ez batetan ez dakinik, ze bat, nausi bat eta behin pila hua zendike edo ez zendike edo nola ikusten. Zendako ez? Edo beharrik, hobeni mitilak ingoaz in generatriz telefonan arrakargatzeko. <laughs> Ez baita horroz pataik. Soito. Behan zentzitak barkosek omaz gala niko eh? Zea, ekologi ekologi zea, zea hartzia. Hai, zea dike. Aha, soito. Eta geho, e, e, berga izan... Eta e, geho, berga izan... Adibidez <laughs> berga... bau dizia telefona? Zea eba ikanto... Maskaran toko badik Koblake berga izan, ikusi dit, neskatile zerbat, eta inbenik ez zudagin urtin haikin eskuntu, eta krediak egin eta etxe bat jaiki. Ez ez ez du jola, guai igorten doke o Guai eh, <laughs> ez du jola, igorten doke laik. Ez du jola izagutu. Me laik eki lan errima bat edatza maitia, geho. Maik. <laughs> Edo naik. Ez da etxen askaik. Adidas, pima. Persolai hie. <laughs> Ez, bena kargi hoietan, ez dakit, eh, kargiak aipatu dugu egiaduk. Eh, uh, eh, bena geho, kargieke bati funksioni, abeti baduk uh, pitsu, ma, maskadetan horin uh, eskuntu nahi nienduk, ez, emazti jera duzu, bena oro heterosexualia. Horrek nahi gia eskuntu emazte batekin edo gizon batekin. Geho baduke bai eta, wala, an, jaunake, maiten dik soja, jaunak prodeia badik, maiten dik soja, eta baduki hierarxiake batutzak, eta hoiko, hoiekin, ez dakit, Waipo ah. gizartien ema joa dutzak, jerarxiak. Bai, mena, bai, maskara, hoi eta zerri egiteko eginik balin bada. Nula, nula hartzen den, maskara? Nuntik hartzen den? Bai, ez duk abo, surrotxik, mena beti baduk naus eta mitil. Bai. bai, sekilabeno bai, se, se, se, se, se, se, habo. Bai, hau dela, bai. Mm. Bai, mena, horro kambiatzen baduk. <laughs> Maskada bat batzen dea edo äh, antzerki bat. Ez dit, dit oen kambiatzi ebena, er barnetik, barnetik jakurtia, ze, ze agertzen da heben, ze agertzen ze arropak eta nahitutzuna kor eta mena, barnen hunek eh, simbolikoki edo ze agertzen die eh, maskadek. zer da, zer da agertzen? Ze gizarte manea jakasten du, barnetik soginez nabardua hoiek. Hortan, hortan duzu heltu bada giltzetai bata. Bai, ahaidik eta nahi dukana hori ahaldu kamiatzen bena, erraiten din bezala beniatek bizkar eskur, eskura betik behra batzen duk. Bai, eta maskada bat nahi bat deidadin, enetako bortxatu ikiz hoi eh, hoi hoi ketia. Bai, mena... Geo, bai, bai ekartia berrikuntza ados nuk, eh, behar zenta, bon, eh, voilà, hori haitzin eta hori kamiatzen duk, mena, bar dukuken erraiten den bezala, sakiatuzka, erraiten une baza bortxatu ikiz. Bai, ba, segura. Bai, ba, no, nik ez dit ah. problemak ikusten eta ekstrukturan bortxan. bizkarri ez zuhortan. Zer, zer nula maneatzen den hoi, nula egarten den hoi. Duzu, altua, altua, ez dakit. Me gero, gero nik uh, pentsatzen ditana, feenetako maskada dikale, uh, äh, be antolatzen dienek, uh, da gazte taldiakor, hek zer nahi dien, zer maite die, ez duk Uh, Uh, ez duk bizkarri istoia bat uh, hoi behar dukala edo uh, orro uh, zer baden eta aktualizati uh, fe, uh, nula berri segin behar den edo hola duk deja zer talde hortan guk zer pentsatzen dugun eta zer nahi dugun zenta ez oek berga iza pentsatzen hoi eta batik uh, esibon otaik ba gytik ba pentsatzen dugunak hoi bai ados uh, kamiatzia nula nula nula kambiatzen halden eta modernizatzen edo ideiak eseatzia kambiatzia, jentek eta hola. Me batik hale zunbait uh, eh, bortxaz beti uh, eh, maiteuk entienak be nula izan tien maskadak bai. Hola e, begiatu nahi dienak eba jamini bat ordin. Eta horrekin heltzen batia be jentek elkitzia zerbait uh, maitagarri dena. nik hor uh, pentsatzen jat utzi behar dela gazter egitia zer nahi den. Uh, ez duk, uh, ez duk uh, ahal nurbaiti, bom, e, wala, maskada hoi tradizionala dela, hola egiten zela, me guai zer pentsatzen duzi, ez zinez zer uh, hor guaiko uh, sigur beti hola dela egin, edo hola. Gaztek uh, nahi badie horrekin egin, be, egiten haldi, mehen manean eginen die, hoi, hoi segur, e, ez dik horrentako pentsatzen diela be ez estik eh, nahi diela etxeki eh, mhm. be, egiten zen alehen. Me horrekin laket batia, maskada baten egiteko, enetako ez dik bortxaz berriz uh, kambiatu behar. Hola. Bon, be, euh, hon Ah. Telefona nurbait bat Pena da, ez peiti ezik ez duzien zuten telefonatik uh, bai, gaiten dena. Eh? hene azk, urtetan, ziat, galdu bildugun. Eta odin, eh, nulaz, be, ez eh, coaching bat ahale egiten, malioz, maskaretan, eta bar, niekin eh, kritika, uh, me korpitz, soki hoi diagu urtiat, uh, mensch, pitsuekin. nik ezagututetan uh, pitsuk eta hoa, deitzen behitutugu pitsu, hoi zeia, en fet, engizia, uh, e, inahizia, deus egaitez, uh, ora, ah. gesto hoiekin. Ha, ha. Ora, justo, ora, Sa, Simon... E, ha, Bai, ago, e, Simon Penkek zerbait ez tekati e, sokatia sokatiatuko diok? E, bai, uste diat, e, pentsatzen jan, ikendi, e, ara, fent, e, hoben intrumpatzen, ik, e, Uh, Espetuki e, izen er, amena uste diat, zien uh, pitsua izigarri korpitzaik gaizela, ez? Ebe, bi asken pitsuak. Ah. Euh, eta surtout, uh, bon, ba, oai, uh, uh, lehen bitxua, eta hoi uh, egontziok mena egiazko kortitza ekintzia iringari Eta, eta hoi, euh, eta besteike zagutu diat, Eta... Eta, eta, eta deus bena... Eta... Si... Ba, gina, eta... Bala. Me zentako ez bat... Uh, maskada, uh, korpitzaikin... Uh, abo... Eh, eta uh, Simunek erraiten dilaik, zien maskadan holakua izan zen pitsua, eta hoi Ko, eh, jola izan duk, ala jitez jola behitzen? Ez, jiten tia hola beitzen, gizan hoi. Tiko hola eta, ara, pitsua. Ados, egia du kan, usu pitsuak mutue izan diela, bai, eta korpitza txetan. Bai, mutu, mutu. Suplezia bat eta beti mugi gitzen. eta, ara, charlo, charlo, bon, ah, amikenia bon, jimena. bufon. Chaplin. Klun, beste zumaitetan klun da Klun, bai, bai, bai, bai, bai. Bai. Uh -huh. Me ez zuka isa uste diat uh, klun izati atitxika. Eh, Hik uh, eh, geizan ez badak <laughs> pentsatu behar da, nula... Oz, oz, oz, badakik, badakik klun egiten. Oh, <laughs> Antzerkila egiz, eta, bada, bai. ordin ez, hain unkia, be, kutsin, badu. Geo, bada, Uh, lehen bazia bardin jente habo, klun, zenta, de, eh, eh, bardin... Oi, maskekin eta kritika, ez betzien, uh, bardin lotxa esei uh, izatia, odo, bai bardin... Uh, Respektable berdeak izan habo. habo, bera. Mm. bon, be, oha hoiekin... Hi oharekin utziko diagu, be, bedatzi akorbeitutugu. Bai, bai, Eta eskerik hanis Bai. Bo, egitu kastiala egi bai. izan? Uitxe goer. Hale, izan untxa. <laughs> bai. bon, be, <laughs> bainat, eh, odin, ez tekat, eh, bat zentzaiko ahi plegatzia, nol egiten da hoi? Eskuse eski bagutzak. Altzukitarrak. Altzukitarrak ez? Ez duk ezagutzen haide hoi. Ah, ba, brale, brale, ez? E, ez bate, ura hik badik aspali ez dela maskada bat zikusi, eh? ha, ah, barrikada, ha, ah, barrikada, barrikada sartze dolako baita, ez? Jo, jo, jo, jo. Beltzen sartzia, beltzen sartzia. Ala, ala, ala, eh? Ah, ala, ala, ala. ah, ah, ah, ah, ah, jebulek eskainirik.